Ai, Anaïs, que avui no t'ha quedat tan bé la secció, eh? Vés-te'n a la merda, tia. La setmana que ve surts tu al carrer. oh, doncs potser ho faig. No, no, no, ni de conya, que encara en trauries la meva secció. Vale, no vale, tens dret, vale, ets una vale, dictadora. Anaïs, Anaïs, vale, vale, va. Ja. Era broma, va, no et posis així. Comencem l'entrevista, però primer de bueno, tot... un moment, un moment. Ana Anaïs, Anaïs, que se't veu una teta. <laughs> Joder, però no calia que ho diguessis, bueno, Bueno, era per avisar-te, avisar que el Marc s'estava posant aquí al vidre ja. <laughs> Va, va, comencem l'entrevista. Però primer deixeu-me contextualitzar el tema per a l'audiència. Així, en el passat dia 1 d'octubre van prohibir volar els coloms perquè no molestessin durant les celebracions d'aquell dia. Nosaltres, des de Radio Tiana, demanem que aquesta mesura s'apliqui a Catalunya, però en caràcter permanent. Però com, si, com no som objectius, eh, bueno, doncs hem convidat un home que viu dels coloms i que, per tant, intentarà fer-nos canviar d'opinió. Benvingut, senyor Palomo. Creu que haurien de prohibir aquestes aus? Hombre, pues no, porque esto está muy, muy mal. Usted piense que hay gente, hay mucha gente, que subsiste de las palomas. ¿Y qué pasaría con toda esa gente? ¿Eh? ¿Qué pasaría? Pues se lo imagina, ¿no? Todo el mundo en paro en España. Pero, de cuántas llamas estarían hablando que viven de, de, los A ver, yo ahora mismo no tengo los datos en la mano, pero usted figúrese que en el Parque de la Ciutadela pues somos dos. Perquè a qué es dedica usted exactamente? Yo concretamente pues vendo lo que serían las miguitas de pan, las trituraditas artesanalmente por mí, en mi fábrica, en, mi, cosa. Ah, fábrica. Y bueno, en la fábrica de, mi casa, ¿no? En la cocina. Y para dar de comida a, las aves, sobre todo las palomas, que es lo que más hay. ¿Y a Machote tenemos clientes Uy, pues alrededor de las cuatro personas mayores al día. Fica que uno soy yo, ¿eh? Yo, yo vaig a la plaça eh, eh, Catalunya i, co- d'on... Ja, però jo L'Anaís i tres Ciudadela. Yo estoy en la Ciudadela. Ah, merda, no. és veritat. Eh, Vale. Va la competència, Mm -hmm. I, I només té aquests ingressos vostè o té una altra font? Uh, a ver, yo no sé lo que se tiene que ver la fuente de aquí, porque a ver, yo esto del agua no he hablado, yo he hablado de miga de pan. Pero ah. bueno, yo solo hago- gano dinero con la miga. Eh, a ver, a mí me da para la chivequita y para mi vino Don Simón. ¿Y no te das pesas allà on viu? Eh, no, com va tenir despesado donde vivo. Home, pues yo, llum, gas, eh, aquestes no, no, coses... No, no, no, no, no, no, no. Yo vivo una barquita del lago de la Ciudadela. Me la vuelco ahí por las noches al laguito, ahí donde los patos, i me, ella m'arruca i et duermo ah. i, i de puta mare, mm, ¿sabes? disculpin, eh? és que no sabíem que fos indigent. No, no, no, jo indecente para nada, nena. No, no, indecente no, indigent, que, que indigent, que no, que no té casa, vaja. No, no, sí, yo tengo casa, ya te digo que mi barca mi casita. Em referia a una casa digna. Què passa? Que no és suficient de digna per vostè, no? La senyora de eh? mira. Eh, no, volia mira. dir una casa amb, doncs, amb, amb, les, <laughs> amb les comoditats mínimes, no, no s'enfadi, senyor ja, Palomo. Ya he dicho que mi casa barca es lo que más necesito ahí. mis cositas, mis miguitas ahí con mi cocinilla y, la vendo yo mm, y me las como y si no, pues mi chivequita ahí me hace compañía y No sabes tú la información que hay una marca. Bueno... En eh, eh, la etiqueta, digo, perdón. <laughs> bueno, si usted es feliz amb això, doncs perfecte. ¿Pero cómo va arribar usted al carrer? Yo pues, yo llegando. Em refereixo a com va acabar a una barca del par de la Ciutadella. Vull dir, suposo que algún cop usted ah. ha tingut una casa me comú y, un, trabajo, no? Bueno, ya trabajo, pero bueno, mire, yo trabajaba limpiando de la caca, de las palomas, eh, y que dejaban allí en el Colón, el Herderdeo, pues ahí. Y yo, ¿sabes? La, el que ya ha de... a, so, a, a baix de tot de la Rambla, no? ¿Cuántos hay en Barcelona? ¿De colones? Sí, no, de Colón. A ver, es que empieza aquí a hacer gilipollas. A ver, no, claro, el único... A ver. El del Deo. El, claro. A ver, a ver, jo me voy, eh? No, no, continúe, sisplau. Vale. Pues On eh, treballàveu vostès? Jo limpiaba cacas del Colón. <laughs> El único. Inimitable, irrepetible. Vale, vale. Te jodí. A ver. Pues sí, a ver. Yo limpiaba cacas. Sí. De las palomas. Vale. Porque parece tonta esta En ese momento yo lo que le habría dicho es que prohibiera las palomas, sí, a ver. Y no se cagar a vuestra casa, ¿no? Pues no. Las palomas vivían ahí. Pobrecitas, pues cagan ahí y yo se lo limpiaba. y estaba hasta el Digo, estaba hartito ya de ahí. Ah, pues mi jefe me echó, yo qué sé, porque mi mujer me dejó, mi familia renegó de mí. digo, coño, ¿ahora qué hago yo? Pues digo, fui a Ciudadela, está muy bien, me encontré a mi Mateo, que es un antiguo bailarín clásico que me inició en el mundo de las migas. ¿Un bailarín clásico? Sí. Ahora me parece que vende chuchería con droga en la puerta de los colegios. No, el caballo no perdona. <laughs> És que... Bé, bé després d'aquest dramàtic incís i en forma de conclusió, podria dir-nos per què, doncs, no haurien de prohibir els coloms? Joder, per no quedar-me en paro, te jode. Però, però si tècnicament vostè ja està en paro. A ver, ¿qué prefiere? ¿Que, venda, que vaya a vender coca la, la secuela? Ahí, no, no, no, no, no, si us plau. Però, però hi ha més treball. Però jo no sé ningún oficio, solo lo que Mateo me enseña y pobrecito, ell ja hace lo que puede. Bueno, bueno, si és així, doncs que no priveixin de saus ni que sigui pels pobres nens. I digui li al seu amic, home, que el que està fent està molt malament. Se lo diré de sus partes. Gràcies, gràcies. Vale. Bueno, pues sale. Ha sigut breu però intens, eh? Hombre, si me da por culo ahí con el colón. ¿Y dónde está colón? ¿Dónde está colón? Pues mira Google Maps. <laughs> Google Maps. Vale, usted internet pel que veig a la barca, no? Hombre, que està muy completa, és d'alto standing, eh? <laughs> Molt bé, molt bé, doncs, doncs que vagi molt bé, moltes gràcies, vale. senyor Palomo. Con Dios. Vinga. Gràcies, Déu. Nosaltres fem una... <laughs> fem una altra... Està, està insultant-me mentre se'n va, el senyor. Bueno, <laughs> nosaltres fem una altra petita pausa musical a la tornada més, però no sé si millor, perquè tindrem el top 10 amb els 10 friquis més friquis que han sortit... Ah, Anaïs, que vols dir, vols dir alguna cosa? Però que vull cantar. Ah, és veritat, carà. Vinga, vinga, farem un karaoke, eh, va. Un moment, qui era aquest senyor que s'ha anat ara per aquí? ha donat un cop aquí tot. era aquest? El Palomo. El Palomo, no la escoltat? Hòstia, m'he dado un moment al vàter i què, què feu Va, va, que ara cantarem, va. Ara cantem. Marc, posa la música. Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió la aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino y antes de Torino en Prato donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía donde a otro recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Uh. transforma. en algún lejano rincón de otra galaxia. El amor que te darías, transformado volvería algún día a darme las gracias. Porque cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. ¡Ole! ¡Qué poderío, Inés!